боби ҳафт баъди ин чизҳо чор фариштаро дидам ки дар чор кунҷи замин истода шамолҳои чор самти заминро боз медоштанд то ки онҳо ба замину баҳру дарахтон навазанд боз як фариштаи дигарро дидам ки аз шарқ боло меомад ва дар дасташ муҳри худои зиндаро дошт ӯ бо овози баланд ба чор фариштае ки ба онҳо ҳуқуқи ба замину баҳр зарарасондан дода шуда буд фарёд зада гуфт ба замину баҳру дарахтон зараре нарасонед то даме ки муҳри худои моро ба пешонии бандагонаш гузорем сипас шумораи муҳрзадашудагон ба гӯшам расид онҳо 144 ҳазор кас аз ҳамаи қабилаҳои халқи исроил буданд аз қабилаи яҳудо дувоздаҳ ҳазор кас аз қабилаи реубен дувоздаҳ ҳазор кас аз қабилаи ҷод дувоздаҳ ҳазор кас аз қабилаи ошер дувоздаҳ ҳазор кас аз қабилаи нафтолӣ дувоздаҳ ҳазор кас аз қабилаи менашше дувоздаҳ ҳазор кас аз қабилаи шимъун дувоздаҳ ҳазор кас аз қабилаи левӣ дувоздаҳ ҳазор кас аз қабилаи иссакор дувоздаҳ ҳазор кас аз қабилаи забулун дувоздаҳ ҳазор кас аз қабилаи юсуф дувоздаҳ ҳазор кас ва аз қабилаи биньёмин дувоздаҳ ҳазор кас муҳр зада шуда буданд баъди ин чизҳо нигоҳ карда мардуми зиёдеро дидам ки касе онҳоро шумурда наметавонист одамон аз ҳар миллату қавм ва халқу забон буданд онҳо ҷомаҳои сафед дар бар кардаву ҳамчун рамзи шодӣ навдаҳои ниҳолонро ба даст гирифта дар пеши тахту барра истодаанд онҳо бо овози баланд мегӯянд худои мо бар тахташ нишаста наҷот аз усту аз они барра ҳамаи фариштагон ки гирди тахт пирон ва чор махлуқ меистоданд пеши тахт рӯй ба замин ниҳода ба худо сажда карданд онҳо чунин мегуфтанд омин ба худои мо бошад то абад ситоишу бузургиву ҳикмат ҳам сипосу иззату қудрат омин яке аз пирон аз ман пурсид ин одамони ҷомасафед кистанд ва аз куҷо омадаанд хоҷаам инро шумо медонед ҷавоб додам ман сипас ӯ гуфт ин одамони вафодор аз азоби бузург гузашта меоянд онҳо ҷомаҳои худро дар хуни барра яъне исо шуста сафед кардаанд бинобар ин онҳо дар пеши тахти худо истода шабу рӯз дар парастишгоҳи осмон ба ӯ хизмат мекунанд ва худо ба онҳо дар манзили худ ҷой медиҳад ин одамон дигар ташнаву гурусна намемонанд ва офтобу гармо онҳоро ҳаргиз намесӯзонад зеро баррае ки дар миёна ҷои тахт меистад онҳоро чӯпонӣ намуда ба назди чашмаҳои оби ҳаёт мебарад худи худо ҳар оби дидаи онҳоро пок мекунад